Potpomognut sam strahom na udaljenosti od mjesec dana hoda, misli se na strah neprijatelja. I učinjena mi je zemlja džamijom ili mjestom gdje se klanja i čistom i koga god čovjeka od moga umeta zatekne namaz, neka ga klanja tamo gdje ga je zatekao namaz. I Allah te barak je otala mi je ohalalio ratni plijen, a nije bio halal nikome prije mene. I dat mi je šepat i slati su poslanici svojim narodima posebno, a ja sam poslan čovječanstvu općenito. O ravi hadisa Džabiru i Nabdillahu radijallahu anhu al govorili smo u prethodnom poglavlju. Što se tiče propisa hadisa, u njemu se navodi skupina stvari kojima je uzvišen Allah te barak je otala odlikovao poslanika sallallahu alaihi sallam nad ostalim poslanicima, a također i ljudima. Autor je spomenuo ovaj hadis u poglavlju Tejemuma, Jednostavno što je ovdje spomenut, učinjena mi je zemlja, džujlet lijel ardu mesđiden otahura. Učinjena mi je zemlja, mjesto gdje mogu da klanjam i da se sa njom mogu, da može se taharetu ili da se čistiti može sa njom. Pa je spomenuto iz tog razloga hadis koji ima veze sa brojnim drugim stvarima, više možda nego samim tejemumom, ali je spomenuo autor ovaj hadis u ome pogledu zbog ove riječi opahura i čistećom. U'titu hamsen. Dato mi je pet stvari, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam. Ođuilet li jel ardu mesđiden u tahura. Učinjena mi je zemlja da mogu klanjati na njoj i čistom. Jel to jedna ili dvije odlike? Dvije, ali su ovdje spomenute kao jedna. U protivnom je bilo šest. A doćemo do toga šest. Pa je ovdje, znači, učinjeno to jednom odlikom. Imamo u hadisu koga bliži ima muslim u svome sahihu od Ebu Hureyre, da je rekao poslanik sa ovasaname, fudiltu ala enbijai bisit. Odlikovan sam nad ostalim poslanicima sa šest stvari. U'titu džavami al kelim. Dat mi je džavami al kelim je zgrobit govor. Misli se na Kur'an i na sunnet. Wa hutime bijen nebijun i sa mnom je završeno poslanstvo. Potom je spomenuo dalje hadis. Pa je znači ovdje kazao da to mi je šest stvari. Odlikovan sam na drugim poslanicima. Dozvoljeno je odlikovanje ili preferiranje jednog poslanika na drugim shodno njegovim odlikama i deređi koji ima kod Allaha po konsenzusu islamskih učenjaka i na to ukazuje Kur'an i sunnet. Tilke rusulu Faddalna ba'dahum ala To su poslanici koji smo odlikovali jedne na drugima. Raznim odlikama. Imamo hadis kod Buhari i kod muslima u kome poslanik sallallahu sallam kaže La tu fadilu bejne enbija illah. Nemojte davati prednost jednom poslaniku nad drugim ili nemojte odlikovati jednog nad drugim. Kako se o to pomirimo? Ajet kaže da ima odlike, a hadis kaže nemojte odlikovati nijednog od njih onda moramo gledati, braćo, zbog čega je objavljen taj hadis, odnosno zbog čega je kazan hadis. I moramo, znači, svaki od oti argumenata staviti na njegovo mjesto. Jer nemoguće je da bude u riječima Kur'ana i suneta suprotnosti, oponiranja, kontradiktornosti, to je po nemoguće. Kontradiktornost biva gdje? Ko će vam kazati? U razumima. U razumu mučtehida, u razumu alima, u razumu čovjeka. Tu biva kontradiktornost tu se ne može uskladiti nešto. Tu ima nekakvih e, nesuglasica, ali nikako u tekstovima. Zato Alim, Ulema kada je govorila, neka dođe do argumenta, kaže Allah najbolje zna i stane. Ne mogu. Ja ovo ne mogu shvatiti, ne mogu razumjeti. Ibn Hazm kaže, sve mi je jasno u šarijetu i nigdje nemam nejasnoća osim u jednoj stvari po pitanju hađa. Došlo su različiti rivajeti, pa nije mogao pomiriti. I tu je zastao. No međutim dođe druga ulema pa kaže stvar je jednostavna tu. Svaku stvar stavi na svoje mjesto i njemu je Allah otvorio i omogućio da to razumije, a ovome nije. Zar nije došao čovjek kod Davuda salam, Dvojica koja se sporila. O Davude o Sulejmane iz Jahkomani fil hars. Iz netešet fihi vanemul qavm o kunna hukmihim šahidi. Opasne ovce letinu drugog čovjeka pa došao da se spore. Pa kaže ošanu, šanuk Sulejmane i dali smo tu Suleimanu jaču razboritost i razumijevanje nego Davud. Sin, poslanik je tu bolje stvar sagledao nego što je bio Davud. Pa ako je takva stvar sa poslanicima, što je onda sa ljudi? Sigurno znači da i ljudi mogu, da jedan može razumjeti nešto što ne može drugi i slično, i tome. Pa je ajet u kome kaže poslanik sallallahu sallam koji svakako je udostojen, koji je Buhari i muslima, nemojte odlikovati poslanike jedne na drugima, ima povod zašto je kazano. Došao je čovjek, jevrej, i rekao pred jednim od ashaba, وَالَّذِي istafa Musa al bešar. Tako mi onoga koji je odlikovao Musa nad svim ljudima. Al bešar nad svim ljudima. I ovaj odmah ashab za šamar. I udari ga. Kaže, tako pričaš, a poslanik među nama, tako si rekao, evo ti sada. Pa su došli kod poslanika sa da se žale. Pa je rekao poslanik šta? Kaže sallallahu sallam, e, nemojte odlikovati jedne poslanike na drugima. To je znači kada dođe do rasprave, e moj je poslanik bolji, bolji nego tvoj, onda je tada umanjivanje vrijednosti šta? Drugog poslanika. Mi kad kažemo Allahov poslanik, Muhammed sallallahu sallam je bolji od Musa. Nismo umanjili vrijednost Musa. Musa ima svoju deređu, Allahov poslanik Muhammed sallallahu ima svoju deređu. No međutim, kada mi se raspravljali sada s nekim, sa židom, raspravljamo se i e, tad dolazi do umanjivanja vrijednosti Musa. E zato je rekao, nemojte se tada, znači kada dođe do rasprave i tako dalje, nemojte tada jedne poslanike izlizati nad, nad drugim. Došlo je u hadisu kod muslima, da pa je Huzeyfa rekao, kaže poslanik sallallahu alaihi sallame, Fudilna ale nasi bi Odlikovani smo nad ljudima sa tri stvari. Džu'ilet sufufuna ke sufufil menaike. O džu'ilet lana Ordu, كلها lana ElMA. Učinjeni su naši safovi kao safovi meleka. Kako su naši safovi kao safovi meleka? Ko zna? Ja vam neću govoriti kako je, nego pogledajte u knjizi o džumi. Tamo ćete naći kako to naš će će ima meleka. Opisi naših safova, kaže mi se safamo kao što safovi meleki, pa su opisani kako su oni to safovi, pa pogledajte tam hadis. I učinjena je zemlja sva mesčidom. Znači mjestom gdje se može klanjati. I učinjena je zemlja, ovdje se misli na zemlju, kao površinu zemaljsku. A ovdje zemlja kao materija. Ona je učinjena šta? Da bude čisteća. Znači da sa njom može taharet činiti. Zemlja kod većine islamskih učinjaka dijeli se u tri vrste. Čista, čisteća i nečista. Dok hanefijski pravnici kažu čista i nečista. Jer kod nje čisteća ujedno šta? Čista i čisteća je jedna skupina, a druga je nečista. To je znači podjela zemlje kod islamskih učenja. Ovdje kaže jedan put odlikovani smo sa pet stvari, jedan put sa šest, jedan put sa tri. Pa šta je sad, sa koliko? Sa tri ili sa pet, ali šest, sa koliko je stvari ovdje? To je adad šeraije, ti brojevi šarijatski, cifre koje se navode, braćo, po većini učenjaka islamske jurisprudencije sa njima se ne želi stvarnost. Nisu ciljane one. Ti brojevi nisu ciljani po sebi sami. Neki islamski učinjaci su naveli 60 odlika kojim je odlikovan poslanik sa na drugim umetima. I naš umet na drugim umetima. Pa znači nije ni tri, ni pet, ni šest, nego je više od toga. Tako da s time nije htjelo stvarno značenje, znači ovoga. Brojevi u šerijatu koji su validni i aktivni jesu, ove koje sam spomenula, to su adad šaraije. To su brojevi koji su ciljani u šarijatu. Kao da čovjek zikri nakon namaza pa da kaže 33 puta subhanallah. Može li kazati 34? 32? Ne može. Može samo kazati koliko je došlo. Ponekad brojevi nisu ciljani. Da im tražiš oprosta 70 puta, ne bi mala oprostio. Misli se 70 puta, dobro, ako tražiš 71, hoće li oprostiti. Ovdje misli na broj. Da tražiš Zanijetu o zani teđlidu kule vahidi minhuma mi je teđelde. Zinaličaru i i zinalučaru udarite svakom od njih po stotinu batina. Možemo li kazati, pa ne misli se tu stotinu, to se misli puno. Udarite vi dvjesto, na svaki slučaj. Možemo? Ne može ne ciljan broj, stotinu je ciljan sam za sebe. I ne smije se mijenjati. Za razliku od ovih drugih broja. Svatate sada gdje je razlika brojevi šarijetski koji su ciljani i brojevi koji su spomenuti samo da se ukaže na obim i količinu. E ti brojevi koji spomenuti da se ukaže na obim i količinu, oni nisu ciljani sami po sebi, niti zakonodavac hoće njih kao broj. A dok ovi brojevi šerijatski, kada Šraije, oni su ciljani i oni se moraju znači uzeti oni se moraju uzeti u obzir. Ovdje se kaže jedan put tri, jedan put pet, jedan put šest, znači šta? Ne želi se stvarni broj, nego se ukaže da ima stvari kojim smo mi posebno oblikovani Ili drugi tefsir da kažemo, možda je, kada kaže Allaho poslanik zadnje su mi tri stvari. Ko se to sa šest. Neko je znači sa šest. Čovjek kaže, ja imam sebe pet dinara. Ili kaže imam pet dinara. Može imati dvadeset? Može imati dvadeset. Jer pet ulazi u dvadeset. I on nije rekao neistinu. Kaže imam deset, a ima dvadeset. Znači, ima, znači ono manje ulazi pod veće. Kao hadis da je namaz u džematu vjedniji za 27 deređa, a u drugoj predaj 25. Kako sad? Ili 25 ili 27. Pa kažemo 25 ulazi u 27. I kad rekao 10, kad rekao nekome pa čovječe da klanjaš u džematu, to ti je 10 puta bolje nego da klanjaš sam. Jesi mu šta slagao? Nisi rekao samo istinu. Ali si mogao reći još bolje od toga, da mu kažeš 27 puta i tako dalje. Tako ovdje. Znači da ulazi jedno u drugo ili da kažemo da je prvo Allahom poslaniku kazano tri stvari. Pa onda pet, pa onda došlo šta? I šest. A znači na etapama, u etapama dolazda objavlja Allah čime je to, ono- ono odlikovan. Pa znači u svakom slučaju nema kontradiktornosti nikakve u samom hadisu, to je lahko uskladiti, lahko je, i lahko je to pomiriti. U ovome hadisu spomenuto je šest stvari, da ukaže na ono što je manje. Znači, ako mi je dato šest, onda mi je dato šta? I pet, i četiri, i tri, manje od toga. To je u šarijetu što se zove spominjanje većeg da ukaže na manje. Kad ovdje kaže dato mi je šest stvari koje nisu, ili pet stvari koje nisu date na jednom poslaniku prije mene. Dobro, poslaniku nisu. Ali su dali nekome obični ljudi. Pa preče da ne bude. Ako nije dato poslaniku nikome prije mene, pa onda sigurno neće, dati biti, dati, neće biti to dadeno ni nekome od običnih ljudi. Pa je spomenuto veće da ukaže na ono što je manje. A u šredetu nekad spominje se manje da ukaže na ono što je veće. Kako kaže uzvišeni, kada teku lehuma uffin. surili sraja, tako u roditeljima, nemoj im kaže reći ni uf. To je nešto što je šta? Ne manje, to je najmanje. Ali ukazuje to najmanje na veće? Smišljali za galantira roditelja? što ga udariti? sve što ga vrijeđati. Znači, ako je uf, velika stvar da mu kažeš, pa šta je onda sa vrijeđanjem, šta je sa mrgođenjem, šta je sa grubom riječi i tako dalje. Pa znači, u je došlo to manje da ukaže na veće. Pa tako, braće, ne mora svaka stvar biti spomenuta. Neko reći, dajte mi argument da babu ni dozvoljeno udariti papučom. Treba trebate argument. Argument je fela teku u ufin. I nemoj ni uf kazati. Ako ne smiješ uf kazati, onda ne smiješ ni ono što je, ni ono što je veće od toga da učiš. Kaže imam Daudi, ovdje je rečeno to mi je pet stvari, nije i dobio ni jedan poslanik prije mene. Misli se, kaže, kao cjelinu. Ne misli se, kaže, kao stvar pojedinačna. Nego cjelina. Ovu, neku od ovih stvari mogao je dobiti neko od poslanika. Ali nije mogao dobiti svih pet ili šest, kako se spomljava. To je jedno mišljenje. Kaže, šta je dokaz imamo Daudiju? Kaže, Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam, je rekao na kraju hadisa i poslan sam ljudi su وَكَانَ النَّبِيُّ يُبَعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاسَ وَبُعِثُ إِلَى النَّاسِ عَمَّ Poslanik je slat ljudima, slat je svome narodu posebno, a ja sam poslan svim ljudima općenito. U redu. Kažu, zar nije ljuh, Nuh, ali i sram poslan cijelom čovječanstvu? Da nije poslan u to vrijeme cijelom narodu? Jes. On je, on je bio jedini poslanik. Baš tako. On je bio jedini poslanik i bio je njegov narod, jedini narod, kaže on je poslan cijelom čovječanstvu. Pa kaže ta odlika mogla je biti šta? I drugima, ali kao jedinka odlika, ne kao cijelina. I kaže isto tako i Sao, ali samo je dadeno da je hodao po zemlji i gdje god ga je nalazio na man je. Tako se kad je spomnio i Mi kažemo, ovo mišljenje nije jako. Ovo mišljenje jako. Ove stvari koje je spomenuo, dadene su poslaniku za sam samo. Nije imao niko pravo na njih, ni kao jedinku. Prvo, kako ćemo odgovoriti na riječ Nuh a.s. Kad kažu da je Nuh a.s. poslan cijelom. Znači, njegov narod je živio, nije bilo drugog naroda. Pa je Nuh a.s. poslan čovječanstvu, to što je poslan cijelom čovječanstvu. Je to ciljano da bude cijelom čovječanstvu ili se to tako poklopilo, desilo se? Desilo se tako, poklopilo se uz to slanje, poklopilo se da on bude poslan cijelom čovječanstvu. Jer kaže uzvišeni Allah te barake o teala, inna arsalna nuhan ila qaumihi. Mi smo Nuha poslali njegovom narodu. Kome je poslan Nuh? Narodu svome. A za poslanika Muhameda s.a.v. kaže Oma arselnake illa kafeten nas. I nismo te poslali nego cijelom čovječanstvu. Pa je nu ali sam to se tako desilo da kažemo uslovno, uslovno kažemo slučajno se desilo, da tako bude, ne bude bilo drugog naroda, bude nuhovan ali sam narod, pa je poslan svome narodu i nema drugog, pa je tako poslan cijelom čovječanstvu. Iako se ništa ne dešava ili bez Allahove odredbe. Ali nije to ciljano, dok je poslanstvo Muhammeda s.a.v. ciljano da bude cijelom čovječanstvu. U tome je velika razlika, ko nebo i zemlje. Jer da je u vremenu Ali sam bio drugi narod, bil ga mora slijediti? Nikako. A da ima drugi naroda i stotine hiljada naroda nema poslanika sa osam i do sudnjeg dana ne mogu slediti nego njegov šarijet. Pa znači ova opaska koju je postavio imame Daudi Rahimahullah nije jaka iz ovoga razloga. Kako ćemo odgovoriti za Isa a.s. da je hodao po zemlji klanjao gdje je stizao? Allahov poslanik sa osam kaže li jel ardu mesčiden i učinjena nam je zemlja mjesto gdje mogu klanjati. Pa joj Isa a.s. kaže se hodao je po zemlji. Isa je hodao po zemlji i gdje bi ga zatekao namaz kanja tamo gdje bi bio. Ne, on kaže, kjane je sihu fil ard. je zemaljskom kuglom gdje god ne bi došao, klanjao. Isa Odgovorit ćemo tako što kažemo da ta predaja nema ostavnika. nikakve. Nije ispravno. Nema nigdje u zbirkama, neka neko donese hadis, jer mi to ne možemo zato da Isa se putem poslanika sallallahu alaihi da je Isa tako činio. Bujru. Nema. Znači nema argumenta. Tako da ostaju ove stvari, da ostaju odlike našem poslaniku sallallahu alaihi wa alihi imam Kadija Iyad, kaže u svome dijelu Rikmal, poslanici prije poslanika s.a.v. su mogli samo klanjati u mjestima posebnim za namaz. Crkve koje su bile i tako dalje, mihrabi koji su se zvali. Mihrab koji se spominje u Kur'anu je vraćao mihrab, to je mjesto gdje se klanja. A nije ovaj mihrab. Spominje se ovo, jer ovo je u islamu bidat. Mihrab u islamu je bidat. imam Sujutija, ima posebnu risalu koju je napisao koji je nepobitno dokazao da je mihrab u islamu bidat, da nikakve osnove nema. Za razliku od, od mimbera. Mimber ima osnovno, međutim mihrab nikakve osnove nema u šerijatu. I to je to su potvrdili i hanetijski učenjaci, našao sam u hanetijskim knjigama, fika i tako dalje, da mihrab nema osnovu. Da nema rekao, pa mihrab je spomenut u Kur'anu, kako nema osnove? Taj mihrab ne cila se sa njim, taj mihrab ne se cila se mjesto gdje je mogao se obavljati i kažu neki, bilo im je dozvoljeno da pored crkvi klanjaju na mjestima za koja su bili sigurni da su ta mjesta čista. Pazite, o jako bitno. Sigurni su da su mjesta čista, možeš klanjati na, na njima. Za razliku od ovoga umeta koji može klanjati na, zemlji, osim mjesta gdje je šerijat šta? Zabranio da se, da se klanja na njima, ili mjesta gdje si siguran da su šta? Nečista. Velika je razlika, braćo, između toga da kažemo da moraš biti siguran da je čisto pa da klanjaš i da kažemo moraš biti siguran da je nečisto pa da ne klanjaš. To je ko nebo i zemlja. Jer ti kad na jedno mjesto i kažeš ja bi ovdje klanjao, a kažemo ti moraš biti siguran da je čisto, kažemo ti šta ti je argument da je čisto? Jesi da je neko sad došao i to oprao sve dobro. Jesi da je to neko prekopao sve iz početka pa da bude čisto. Jesi nisi vidio, ne možeš klanjati. U odnosu na čovjeka koji dođe i pogleda kaže ja bi ovdje klanjao. Kaže mu smiješ tu klanjati? Kaže smijem, ja nemam argumenta da je nečist. Velika razlika. Pa znači i kada bi bilo njima dozvoljeno da klanjaju na mjestima, kako kaže neka ulema, koja su bila po njihovim ubiđenjima čista, to je opet razlika odnosu na nas. Jer kako ćeš ti znati kad odeš negdje u prirodu, koga si vidio da je tu čistio, da je meo, da je pravo i tako dalje, da je kiša padala pa da je to odnijela. Otkud znaš da neko nakon toga to nije onečistio i slično, tome. No sirtu robi mesirate šahru i potpomognut sam strahom u srcima neprijatelja na udaljenosti mjesec dana hoda. Iz ovoga možemo zaključiti dvije stvari. Prvo, da hadis nije negirao da taj strah može biti, ako je manje od mjesec dana, nekome drugom. Može li čovjek, alim, učenjak, imam ummeta, muđahid, da ga se neprijatelj boji, recimo na 15 dana hoda? Negirao to hadis? Hadis spominje da Allah poslanik kaže dat mi je strah mjesec dana hoda. Dobro, ako je manje od toga, može li biti da tu odluku ima neko od obični ljudi? Ko se so sa, hadisom? Baš tako. Sve što je do mjesec dana, ne kosi se. Do mjesec dana se ne kosi. Ispod toga može, kako kaže šehrom samim te i drugi, kažu može čovjek da ima. Halifa praveda. Omer. Da ga se nisu odvojali. Nisu možda preko mjesec dana. Ne možda, nego sigurno nisu mogli. To je opet koja vrijedi samo poslaniku sa ostalim. Ali da ga se nisu bojali koji su bili obližnje dan, dva, tri, pet i deset, tako sigurno. Pa je znači ono što je manje, mogao je dobiti neko od ljudi i to se ne kosi sa tom odlikom. Jer Allah poslanik je mogao reći, dat mi je, jedni dat mi je jedino da me, da me se boje. E da je tako rekao, pa to kazali nikoga se više nije neprijatelj bojao. Ne, ali ovdje je posebna daljina i ovdje kad kaže se dana hoda, misli se na razdaljinu. se dana hoda, misli se znači na razdaljinu. Neki učenjaci kažu, to je spomenut mjesec dana hoda, zato što je tada najdalji neprijatelj, od poslanika, sveme od Medine bio mjesec dana hoda. Nije bilo dalje neprijatelj, nije se znalo za njim. Pa je zbog toga hoće da kaže, to vrijedi za sve, za sve neprijatelje, gdje god da bilo ne se boje. Što ima svakako svoju težinu i taj tepsi. I druga stvar koju možemo zaključiti iz hadisa jeste da drugi ljudi ne mogu dobiti ovu odliku što se tiče mjesec dana, niti preko toga. Ne može dobiti istu mjesec dana, niti sve što je preko mjesec dana. To ne može dobiti niko. Niti je dobio ko prije, niti će dobiti ko nakon poslanika, sallallahu alaihi wa alaihi wa Jer kada bi neko dobio 30 dana ili 35 dana, hoda da ga se prijatelj boji, bi to bila ona odlika isključivo poslaniku, sallallahu alaihi wa Ne bi. To vredno onda za sve ljude i svi bi ljudi, znači, imali, ili drugi bi ljudi imali takvu, imali bi takvu odliku. U predaji koji bilježi imam, koji bilježi Tabarani i drugi, kaže se odlikovan fudiltu, odlikovan sam, jeli fudiltu, ale nembijaj bi hams, odlikovan sam nad poslanicima sa pet stvari. I onda spominje jednu od tih stvari, nusirtu bir ru'bi mesirate šehrin, emami o mesirate šahrim halfi. Potpomognu sam strahom koji u srcu neprijatelja moji, mjesec dana ispred mene hoda i mjesec dana iza mene. Gdje god da krenem, znači gdje god da se razli neprijatelj, dok zna da sam izrao mjesec dana, strahuje od mene. Kaže šeh Albani da ova predaja vjerodostojna. No međutim, u njenom lancu prenoslaca ima Ishak ibn Abdillah ibn Abi Farwa, kome su prigovarali islamski učenjaci, tako da Allah najbolje zna da li je ova verzija vjerodostojna. Kad smo ovdje spominjali mesčid, el il ardu mesčiden, učio je džamijom, ne znači da je džamija svugdje. Nego dođeš na zemlju da je to džamija. Nije džamija. Znači da ti možeš doći na zemlju, kaže, prije što sjedneš, kaže, ne dva ko što To nije džamija. Nego misli se mesđiden, jer je mesđid došlo od riječi seđe da mesđid je mjesto gdje se čini seđda. A mesđed su dijelovi tijela kojim se čini seđda. Zato kada Allah što kaže وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَا اللَّهِ أَحَدًا Koji suri ajet? Harune, koji suri ajet? وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَا اللَّهِ أَحَدًا Suri al-đin. Suri al-đin. Mesjidi pripadaju Allahu. Nemojte sa Allahom E, drugi, nemojte u njima Allahu se drugom moliti. Ali mesčid, braće, ovdje je Aenel mesađid. Mesađid je množina od riječi mesčid. Ali je množina od riječi mesđed. Dijelovi tijela koji se čini sežda. Pa šta se je sad tijelo? Da su džamije Allahu i nemojte u džamijama se drugo moliti. Ili da ovi dijelovi tijela koji mi činimo sežda pripadaju Allahu, pa nemojte drugima padati na seždu mimo Allaha. Svatate. Pa može biti ovo ili ovo. Iako je jače mišljenje kod profesira da se to odnosi na džamije, nego na dijelove tijela koje se sežda, ali znači postoji jel ta mogućnost. Pa ovdje kada je spomenuto, znači mesčid misli se na šta? Na mjesto gdje se čini sežda. Misli se na mjesto gdje se čini sežda. A ne misli se šarijetsko značenje mesčida. Jer je ovo šarijetsko značenje mesčida. Ovim hadisom se dokazuje da je također dozvoljeno da se čovjek abdesti svim što je na površini zemlje. Jer kaže učinjena mi šta zemlja? Čisto. Pa kažu možete abdest, znači to je jedan od Mislim da smo ovo spominjali u prethodnim hadisma kad smo govorili znači o tome gdje je dozvoljeno i čime je dozvoljeno da se čovjek temu, do temu uzvajao. Ovdje se postavlja pitanje da li temu diže hades, kada čovjek, na primjer, džunup ili bez abdesta, on je u hadesu. To je vrsta nečistoće kao da je čovjek uslovno rečeno nečist, iako se musliman ne može nečistiti. Da li uzimanje tejemuma poništava tu nečistoću i diže je? Da li je uklanja ili nečistoća ostaje? Znači, to je olakšica kojom se dozvoljava baš tako, jer u čemu je razlika? Šta znači to da li uklanja ili ne uklanja? Kakva je korist da o tome pričamo, da li uklanja ili ne uklanja? Ja imam čovjek džunup i tejemum muze može klanjati. Kakva je sad korist da mi vićemo uklanja, nečistoću ili ne uklanja, što nas to zanima? Bravo Hamza. Lefta halik. Barakallahu Allah fik. Kad dođe voda kasnije, kad bi došla voda, onda kad bi kazali da diže, čovjek se ne bi morao šta? Ne bi se morao kupati. Ne treba se kupati. Jer gotovo je, šta je? Nečistoća je uklonjena. Dignuta je nečistoća, ne moraš se kupati. No, međutim, kada čovjek, kad mu dođe temu, imate e, imum i kada dođe voda, mora se kupati. Nema. Tako da ispravno znači da je to samo olakšica, ono samo da te progura dok ne nađeš šta. Iako to, to može potrajati duže vremena, spomenut ćemo kasnije jer hadis koji ukazuje na to, ali u svakom slučaju to ne diže znači i ne oslobađa tu nečistoću koju se čovjek nalazi, kažemo uslovnu nečistoću. Fe ejuma rađulin edeketu, ili min umeti, edeketu salatu fel koga god čovjeka od moga umeta zatekne namaz, neka klanja ovo se znači odnosi da klanja na svakom mjestu, osim mjesta koja je šerijat izuzeo, precizirao i da se ne može ima klanjati. Kao na primjer, staje od deva. Za razliku od staja od ovaca i tako da sitne stoke jeste. Tu se može klanjati recimo, ali se ne može klanjati u stajama od deva se ne može, ne može klanjati na zemljama koje su otete. Zemlju neko oteo, prisilno otjerao nekoga da klanja muslimani, ušli u zemlju muslimana i otjerali odatle. Bez ikakvog prava, bez ikakvog razloga, išta poveli rat protiv njih, otjerali i došli nam upad na njihovoj zemlji. Čak po jednom dijelu neme njihov namaz je neispravo na toj zemlji. Čovjek ukro sebi sako je ušao da klanja. Haram ti je klanjati tome Sako. Da li je namaz ispravan nije, to je drugo pitanje, tome postoji spor među pravnica, ali ne smiješ klanjati u njemu. I javna kupatila, je isto da se namaz obavlja, javna kupatila i tako dalje. Znači, to stvari, šarijat izuzeo te stvari, no međutim, ostalo je šta? Da je zemlja općenito, znači, dozvoljena za namaz. Ovdje iz ovoga hadisa, iz ove rečenice, islamski su uzme jedan jako bitan propis. Kažu, rekao je poslanik, sallallahu sallame, fe ejuma rađulim min ummeti edreket husala fel Koga god kaže čovjeka od moga umeta zatekne namaz, neka klanja tu. Znači mu uzme i neka šta? Klanja. Kažu pa se temu uzma nakon, kaže, zatekne ga namaz. Nakon što šta? Uđe namasko vrijeme. Pa kažu, ne možeš temu uzimati prije čega? Prije ulaska namasko vrijeme. Čovjek ođunupio se. I nema da, da se gusuli ili ne može da se gusuli i tako dalje. I dolazi podne, kaže mora čekati da uđe podnesko vrijeme i onda se šta? Očisti temu i nakon toga klanja. Ne smije prije namaza. I ovo je mišljenje džumhura islamskih pravnika. Većina islamskih pravnika zastupa ovo. Pogledajmo šta kaže šehol samim intervju u svojim petvama. Kaže u 21. tomu nakon što je spomenuo razilaženje među islamskim učenjacima po ovome pitanju, kaže, a mi uzimamo kao dokaz, on je sad govori suprotno većini islamskih učenjaka, kaže, a mi uzimamo kao dokaz to što je temom propisan i legitiman Kur'anom i sunnetom. I da je zemlja čista, kao što je voda. A poslanik sallallahu je rekao: "Es-sa'idu pahurun muslimi u aleunem lam maja ašara Kaže, a zemlja je čisteća za čovjeka muslimana, tamo da ne nađe vode deset godina. Tamo deset godina da ne nađeš vode, uvijek je čisteća za čovjeka. Kaže, pa kada nađe vode, neka onda, neka se jeli, okupa i neka abdesti se. Kaže, pa je učinio zemlju čistećom, kao što učinio vodu čistećom općenito i ni ničim ograničio. Zemlja ti je čisteća deset godina dok ne nađeš vodu. Pa znači kako je zemlja čisteća, tako je šta i voda čisteća. Isti kontekst. U jednom kontekstu znači spomenuto. Pa je kaže, što nam ukazuje znači da su identični ovdje zemlja i voda. I ukazuje nam da čovjek koji kad se očisti sa vodom, bilo kada je čist kao čovjek koji kad se očisti sa zemljom. I kaže to šerijet nije ograničio sa vremenom. To šerijet nije ograničio sa vremenom. I nije rekao da izlazak namaskog vremena kvari taj tejemom. Znači onda kad bi čovjek abdestio u podne, kada bi uzeo tejemom u podne, kad došla Kindija, morao bi šta? Ponovo ne abdest, nego tejemom uzme u podne nakon vremena. I dođe i kindijsko vrijeme, po mišljenju većine uleme, morao bi šta? Ponovo. Jer ovo je sad novo namasko vrijeme. Novo namasko vrijeme i ne vrijedi znači nego novi temu. Kaže nije došao u šarijetu dokaz da taj izlazak ili ranije uzimanje tejemuma prije vakta ili izlazka mimo vakta da kvari tejemum kaže kao što je došao argument da tejemum kvari šta? Ha? Dolazak vode. Zar nije rekao deset godina moje čistoća dok ne nađe vode. A kad nađe vode neka onda koristi. Pa je došlo, znači da je nalazak vode šta, da kvari taj tejemum, ali nije došlo u predajama, znači da kvari. A ovo što se razumije iz hadisa, nije, znači, posto jasno ukazuje da ti ne možeš prije toga uzeti tejemum. Tako da znači da su ove riječi šeho samim temije imaju svoju težinu bez su nikakve. el el men li el ganaim, I dozvoljen mi je ganaim. Ganaim, to je množina, to, množina od riječi ganime, a to je ratni plijen. I to je ono što se uzme u toku bitke. Bitka ide, ide dok bitka teče, to, je, to se zove ganimet. To je ganimet ili plijen. A ono što se braćo pokupi nakon borbe, to je nije ratni plijen. To se ne zove ratni plijen, ne zove se ganimet. To je feje. Fej, to je drugo. Ganimet je ono što se plijen, ono što se uzme za vrijeme borbe, a nakon borbe kad ideš kupiš ostalo tenkova, para, zlata, kad kupiš zgrčeš, ko što nama danas kupe, to je feje. Islamski učenjaci kažu da je ganimet ili plijen pogledu priješnjih naroda da može biti jedan, jedna od dvije skupine. Prvo, imamo skupinu poslanika kojima nije bilo dozvoljeno da se bore protiv kafira. Nije nikako džihad bio propisan. Pa kad nije bio džihad propisan, šta nema ni plena. Jer to je onda krađa. To da riješi da uzmaš nečije da kradiš. I druga skupina jesu poslanici kojima je bio dozvoljen džihad i plijen da ga uzmu, ali šta smo morali raditi? Znači, stvare ga na hrpu jednu i dođe vatra sa nebesa i spali ga. Ako bi neko nešto uzeo iz plijena, sakrio, nije htjela vatra doći. Morao je doći taj koji je ukrao i da to vrati i dođe vatra, to pojede i nestane. Pa je došlo kod Buhari, kod muslima, znači iz je došla, koji ukazuju na ovo, na ovu činjenicu, dok je nama dozvoljen, dok je nama dozvoljen, znači plijen. Plijen se dijeli na pet dijelova. Četiri petine te podjele idu borcima. Četiri petine idu borcima. Po konsensusu islamskih učenjaka, kako kaže Imam kurtu u svome tefsiru, kaže u osmom tomu na sedmoj stranici da je tu konsensus da se te četiri petine dijele ljudima. A jedna petina ide na drugu stranu. I oko te petine postoji šest mišljenja. Različiti. Uzvišenje Allah kaže وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. Pa u suri Anfal spomenuto je znači podjela ove petine i kažemo tu postoji različiti mišljenja imam šafija uzeo ovaj ajet da se dijeli na ove skupine dok kaže imam malik ta petina jedna se ostavlja halifi da on raspolaže sa njom kako vidi i u šta vidi da je najpriča da se, da se okrene. U otitu šefa i dat mi je šefat. I dat mi je šefat. Islamski učenjaci kada govore o šefatu kažu da šefat ima pet vrsta, ima pet vrsta šefata. Prva vrsta šefata jeste da počne obračun. I to je onaj el makamul mahmud kome mi dovimo kada učimo dovu poslije ezana. Bato Allahume meqamen mahmuden. Da počne ljudima, da se ljudi odmore više i da počne obračun. Jer samo čekanje, braće, obračuna je teška stvar. Čovjek dođe pred operacijenu salu, djete mu ušlo da se operiše, na primjer. I on čeka operacija pet sati. To je za njega pet godina. On čeka, čeka, šta će biti, kako će biti, hoće, još nam tako je nešto teško, hoće li preživjeti ili neće preživjeti. Pa izlazi jedan po jedan doktor, svi smrknuti, niko ti ništa ne govori, o bodle glave. Što se braći kako je na sudnjem danu kada ljudi tako, svi se kupaju zove, niko nikoga ništa ne pita, ne smiješ upitati, nikoga ni te ko zanima. Moliš Boga da te ne zaustavi da te ne ti zaname da kaže, što se da si nešto uzeo onoga dana. Moliš Boga da nikoga ne znaš. E sad dođe neko i kaže da to, e to je taj Makam mahmud koji će biti poslanikom sa isključivo na sudnjem danu, znači da počne, da počne obračun. Drugo je Druga vrsta šefata je da ti ljudi koji su, da uđe u džennet skupina ljudi bez polaganja računa. To je druga vrsta šefata. Treća vrsta šefata da ljudi koji su ušli u džennet da im se dižu deređe. Ušli u džennet i sada dižu deređe. Četvrta vrsta šefata je da jedna skupina ljudi treba ući u vatru, no međutim šefatom Allahov poslanika neće ući u vatru. Trebali su ući u vatru pa onda u džennet. A neće nikako ući u vatru, će u džennet odmah. I peta skupina je ljudi, šefata, to je skupina ljudi koji su ušli u džahennem, da iziđu džahennema, da je Allah uvede u džahennem. To je znači pet vrsta šefata. Mi ponekad kad pričamo braće o šefatu, spominjemo ga usput, no međutim šefat je velika stvar. Vi možete danas misliti da čovjek sjedi dva, dvije godine ovdje bez posla u ovoj zemlji. Ne može raditi, ne, niko neće da ga primi. I sad nađe čovjeka koji radi u nekoj firmi koga cijeni ga šef taj. I on kaže, de, molite, vidi možda što kako, možda što tu radi, da ja uđem da radim. Koliko nade polaže ovoga čovjeka što treba da, da mu bude vaseta, jeli, ili veza između njega i toga šefa. Koliko polaže nade u njega? Sve što ima nadu, nada je u Allaha strah i nada ali kažemo čovjek ovdje ovaj, uzima toga čovjeka da će mu biti uz Allahovu pomoć šta od? Od koristi da će mu pomoći. Pa polaže, kažemo, uslovno, da neko ne misle da je nada nekome drugom mimo. Čovjek se nada Allahu Žešanu milosti da laže sve. međutim, u onim domenima ljudskim kojim je dozvoljeno da položiš tu nadu čovjeku, polažeš je. I očekuješ da će ti ono za Allahom pomoći nešto pomoći. Pa šta mislite, braće, to je dunjalučka stvar, daš dobiti posao, nećeš dobiti posao. Allah ti može pet puta bolje ako hoće i svoje dobrote. Ali šta mislite da sudnjem danu kada čovjeku ovisi vječni uspjeh ili vječna propast? I tad ćemo riječ, pogled poslanika, sa pa mi znamo u ratu da su bili ljudi, ljudi u, u logoru. I sad prolazi srbin školski kolega. I on viče, hej jarane, piže ruku. Ne bilo ovaj pogleda u njega, samo da kaže, gdje Jer da mu je ta riječ gdje možda će me negdje sačuvati da ne dobijem batine ili da, da se izvučem, da pobjegnem. Taj mi čovjek puno znači. Ovdje se izvučem iz ovoga azaba. Pa šta mislite, braći, o ahiretski azab? Gdje je riječ poslanika, za svojim pogled Allahovog poslanika u čovjeka da je sigurno, znači puno znači, pa je šefat velika stvar. I zato jeste, znači, došlo u hadisima, da ko čini tako i tako da će zaslužiti šefat. Jer znači ljudi šta je šefat na sudnjem danu. Kad dolaze od poslanika do poslanika idu i niko ne smije, možda misli da Ibrahim, ali islam se ne smije obrati Allah Halil, prisni prijatelj Allahov, ne smije se obrati. Ne, Vidite drugo. Musa ale islam, ne smije se obratiti. Isa ale islam, koji nije spomenuo ni jednog grijeha koga učinio, ne smije se obratiti. Pa se dolazi poslaniku sa osanem, pa će njegov šefa tada sigurno ovaj, jedini biti primljen i kaže mu, kada padne na seždu, spodarša kada će mu, o Muhammede, digni glavu, traži šta hoćeš, da će ti. Čini šefat za koga hoćeš, uspješat će se tvoj šefat. To je sigurno da to je sigurno velika stvar i to je čast nama kao sredbenicima poslanika Muhammeda sallallahu alaihi Obojistu na nasi ame. I poslan sam svim ljudima općenito. Ovdje kada se kaže ljudima, ovdje se misli na ljude i na džine. Poslan sam znači i ljudima i džinima, jer je poslanik sallallahu alaihi po konsensu islamskih učenjaka poslan i ljudima i džinima. Ali spomenuti su ljudi da bi ukazano bilo i na džine. Pa je spomenuto ovdje šta? Bolje je da bi ukazalo na slabije na slabije da bi ukazalo na bolje. Bolje na slabije, jer su ljudi bolji od džina. Pa bez Pa je ukazano na ono što je bolje, pa ako je poslan ljudima koji su na takvoj deređi, onda je poslan i svim onima koji su šta? Ispod njih, a koji su zaduženi, zaduženi znači sa šerijetom i koji su zaduženi sa objavom. Kod imama muslima se navodi u sahihu, kaže poslan sam svakom crvenom i crnom svakom crnom i crnom. Po pitanju ovoga imamo tri tefsira. Prvi je tefsir da se sa crvenima misli na strance, ne Arape, a crnima na Arape i svima onima koji su poput Arapa kao što su danci ili koji su, imaju taj crni ten i tako dalje. Drugo mišljenje je da su da se misli sa crnima da su to stanovnici Sudana i općenito oni koji su jeli, tako, tako, takvog tijena, a da su crveni svi drugi Arapi i svi drugi mimo njih i treće mišljenje je da su crveni ljudi, a da su crni džini. Znači to je jedno od mišljenja u tefsiru jer ovoga ajed. Ovdje se kaže poslane svakom ila kao mihi hasaten vo isto ila nasi amme. Poslane svome narodu. Narod se odmisli i ljudi, i ljudi i žene, iako riječ kaum, sjećate se, zbog da se odnosi samo na muškarce, ne na žene. Ali ovdje se misli, znači u ovome slučaju se izrečito misli na muškarce i na žene, jer poslanik poslan sa i jednima i drugima. U ome hadisu je dokaz da je čovjeku dozvoljeno da spominje blagodati kojim ga je obdario uzvišenje Allah te barak je oteala i to je od e, to je od riječi poslanika sallallahu jer od Allah te barak što kaže wa amma bi ni'mati a što se tiče blagodati gospodara tvoga ti o njima pričaj pričaj o blagodatima gospodara svoga i pričanje o blagodatima može biti sa jezikom i to je <clears throat> ova stvar pojma Benjamete Rabike hadis, priča o blagodatima gospodara svoga i može biti to je šukr lisa jezikom zahvalom. Zahvala ženom jezikom jeste da pričaš o blagodatima. Ne da čovjek hvališe, nego da priča o blagodatima ako ima blagodat koja je, znači koja se treba spomenuti, koja će utjecati na ljude. Ili zahvala srcem Oma bikum min ni'metin fe min Allah. Svaku blagodat koju imate, ona je od Allaha. Da znaš što u srcu da je ta blagodat od koga? Od Allaha te barake od I imate zahvalu sa udovima, kako kaže uzvišeni, i'melu ale Davude šukra. O porodice Davudova, radite i budite zahvalni. Da budete zahvalni svojim radom. Kaže se nakon što je objavljen ovaj ajet porodici Davudovoj, da nije nikada bio, da nije nikada bio ni jedan čas u danu ili noći da je prolazio, da neko do Davudove porodice nije stojao i zahvalio Allah. E'malu da Davude šukra. I radite i budite zahvalni Allahova porodicu. I onda je uvijek neko znači zahvalio Allahu. za barake. O teana. I u ovome hadisu isto tako dokaz da je osnova, kada se tiče zemlja, da je ona čista. Da je zemlja znači čista. To je osnova. I u ovome hadisu je dokaz da je dozvoljeno čovjeku da govori i da priča znanje prije nego što ga neko upita. Naročito ako ljudi trebaju to znanje. Ovdje nigdje niko nije poslanika sa osam pitao ome. On je sam pričao, znači i govorio o Allahovim Đošanu blagodatima. Znači da priča. O ima bi bih je hadis pričao o blagodatima Allahovim Nama je naš jedan šejh pričao, da Bejde Mešur ibn Hasan al-Salman, da je, kada je pisao knjigu o spajanju namaza, kada se radi o velikim vremenskim nepogodama, Došao sam, kaže, do pitanja podjela musala. Kako da podijelimo musale, gdje ljudi klanjaju? Musale u kojima se klanja pet vakata ili tri vakta, klanja se džuma, ne klanja se džuma. Kako kaže da to podijelim? Ne mogu. Pa sam, kaže, zvao neke učenjake kojima vjerujem tadašnje vrijeme. Niko mi, kaže, nije dao odgovor koji mi je zadovoljio ono što bi ja. Svako je dao nešto općenito, ali ja hoću, kaže, nešto da, da mi bude to podrobno pojašnjeno, to ipak ide knjiga. Kaže, pa nisam mogao nigdje naći. Kaže, pa sam negao jedno večer da spavam. Pa sam, kaže, usnio u snu da u toj i toj knjizi Malikijskog fika, u tom i tom tomu, na toj i toj stranici ima to pitanje pojašnjeno. Od do. Kaže, pa sam se probudio. I odmah sam se, kaže, popio u biblioteku, kaže, uzeo tu knjigu, otvorio taj, taj tom, na toj, toj stranici, kaže, kako sam usnio, kaže, sve i hart tamo, ono što sam usnio. Pojašnjeno kako sam usnio. I to nam je spominjao Allah najbolje desetak puta nam je to spomenuo, blagodat Allah ono prema njemu. I spomenuo, i spomenuo je još jedan od šehova, kaže, jedno večer sam, kaže, legao spavati i kaže, sanjam, kaže, da me čovjek pita hadis iz Buharije. A ja, kaže, nikako odapeti, ne mogu se sjeti hadisa, kaže, da, kako ide. Kaže, pa sam skočio, kaže, onako u snu, u sam, ne mogu odgovoriti. Kaže, pa sam ustao, kaže, otišao, otvorio Buhari i kaže, naučio hadis na pamet i vratio se ponovno spavati. Rahimahullahu ta'ala, rahmetan vasija. Ovim hadisom isto dokazuju neki islamski učenjaci da je poslanik sa ostaveme jedan od dokaza koji dokazuje da je najbolji poslanik i da je odlikovan i drugim stvarima, spominju i druge stvari mimo ovi stvari i kažu ako je poslanik Muhammed sa ostaveme najbolji poslanik, onda je njegov umet šta? Najbolji umet. I tako došlo u hadisima vjerodostojnim kod Timizije da je da stanovnika dženeta ima 120 safova, da je 80 safova od ovoga ummeta. Da je 80 safova od ovoga ummeta. I sigurno da je najbolji poslanik, poslanik sa i njegov umet da je najbolji ummet. Jer šerijat poslanika sallallahu je došao da dokine sve druge šerijete i nije dozvoljen nikome da slijedi bilo čiji drugi šerijat nakon dolaska šerijata poslanika Muhammeda sallallahu alaihi Čak, kako došlo u hadisu, koga dobri svata šeha Albani, koga bilježi imam Ahmed, drugi, kaže لو أدركني موسى لما وسعه إلا اتباعي Musa, ali islam, da je došao u moje vrijeme da me je dočekao, ne bi imao izbora nego da me slijedi. I što drugo? Pa ako Musa, ali islam, nema izbora, onda nemaju sigurno izbora ni drugi ljudi. Dat mi je, kaže Džavami al-Kelim, je zgrobit govor, to se misli na Kur'an i na sunnet. Je govor, jer sa malo stvari se kaže puno, puno značenja. Šesto stranica, braće, u Kur'anu imamo sistem života do sudnjeg dana. Zakon Evropske unije je napisan na 80.000 stranica. O njemu zakonu, 80.000 stranica je to napisano. Ima najmanje 80.000 rupa u tome zakonu. Nema i više. Dok u Kur'anu i u šarijetu nema rupa. Nema stvari koji ti možeš proći, kaže, ovo šeretni objasnio, pa će ja s mali vrata ući, nema toga. Sve je jasno, pojašnjeno, ima da uzmeš i da radiš. Za razlog njihovi 80.000 zakona i na kraju šta ste napravili ništa. Fesad i nered. Ohalalili i dozvolili lopovlu. Kad ti lopov uđe u kuću po njihovom zakonu, smiješ ti njega uhvatiti. Smotati ga. Pa pozvat policiju. Podignut će prijavu protiv tebe, kazati ruku mi je obrnuo i boljala me ruka. I sada s tim bolu ruci što mi je ruku obrnuo. Optužnica protiv tebe. A u šarijatu ko pogine braneći svoj metak je šta? Šehid. Pa eto, bujno, pogledajte, jedna pogledajte druge. I to se danas vidi otvoreno, da nikad više lopovluka nije bilo, čak i u Bosni, do ovih dana, nakon što je uveden taj evropski zakon, koji samo fesad pravi, u kome je lopovluk e, legitimna stvar. On radi i on će biti kažen ako ga uhvate na način uhvatiš lopova i ako mu ne kažeš kakva prava ima po njihovim kriterijima, e, nemaš ga pravo nakon toga više ovaj kažnjavati suditi. Treba smo kazati kakva prava ima. Ti imaš pravo da budeš, da dobiješ dobre batine, da ti ruku osjećamo, to imaš pravo. E, to je tvoje pravo koje imaš. Nikakve ti drugi prava nemaš. Uhvati čovjeka krade, pokrao, opljačkao, ubio i tako dalje i kad ga hapsiš moraš mu kazati imaš pravo na advokata, nemaš pravo na toga, imaš pravo na toga. Moraš mu kazati ti si potpuno legitiman čovjek, to što si uradio je hajri, to je dobro i bit će hajde. Dževamijal Kelim, 600 stranica, dostor života do sudnjega dana. Imamo, koliko imamo sahih hadisa poslanika Neki kažu 70.000, neki spominju cifre veće od toga, neki manje. 70.000, to može stati sve, može stati sve na 5.000 stranica. I da kažemo 10.000 stranica. Sistem života do sudnjeg dana. Ovi samo jednoj uniji koji su napravili 80.000 stranica i ništa nisu napravili. To je samo prizma nekakva, on će raditi još stotinama godina i kad dođu njihovi sinovi će svoje pretke, kakav se to zakon postavi, šta je to? Ko što su oni proklinjeni, što su bijeli učenjake u srednjem vijeku, kad su govorili da se okreće, u se plovi, da, se zemlja, da je zemlja okrugla i sve što tome, kad su bijeli i na lovaču i pali, kao što je vi danas proklinjeni, tako će vi proklinjeni svoje, vidi kakve zakone donosili i tako dalje. I dato je poslaniku, sallallahu alaihi sallame, da su mu ključevi dunjaloških riznica. I to je jedna od odlika, odlika. i dat mu je zadnji ajd sura al-Bekare. I dade su mu brojne druge odlike koje nisu date, koje nisu date ljudima prije njega, sallallahu alaihi sallam. I kraju, ovaj hadis koga smo citirali, prenose i drugi ashabi, kako spominje Ibn Mende, prenosi ga pored Džabira, Auf, Ibn Malik Rešćaj, Ebu Hureyre, Alija, Ebu Sedir Hudri, Ebu Zerl Gafari, Ebu Musa Rešari, Huzeyfe ibn Jeman, Ibn Amr, Ebu Umame, Esaib ibn Jezid i drugi. Pa ovaj hadis vuče hadisu mutevatira. A ovdje imamo 11 ashaba koji ga prenose. A neka ulema smatra da ono što je preko 9 da je mutavatir. Tako da je, znači, hadis je bez ikakve sumnje ispravan od poslanika sallallahu alaihi i dokaz njegovog, dokaz njegovog poslanstva i da je on zaista najbolji rob Allahu te barake ta'ala onda će Allah Žešanu da nas spoji u dženeckim predstavnicima sa najboljim Allahovim robom, poslanikom Muhammedu, s.a.v. ashabima, iskrenim dobrim i šehidima, a divni su oni društvo. Allahu Teala alem, sallallahu ala nebina Muhammed, wa ala alihi wa Nakon ovoga poglavlja dolazi poglavlje hajda, poglavlje znači mjesečnog ciklusa. Pa ćemo to nastaviti šalta u narednom družin. Allah ta'ala. Hadis bilježi Tirmizi, kod imama Ahmeda ima hadis. Ima hadis, 120 safa ima hadis da je ummet, da će stranici da će e, stranici ženeta od ovoga ummeta biti dvije trećine. To je isto ovo, 80 safova 40, to je znači dvije trećine. Znači ima, ha, jeste sahih, vjerodostojan hadis. O, ima, ima ovaj, da se navodi da smo mi poput drugih umeta a znači kao crna dlaka na koži bijelog bika ili bijela dlaka na koži crnog bika a pored toga mi ćemo biti šta? dvije trećine pa to ashabima nije bilo jasno kako? pa kaže radujte se kaže jer kad je rečeno kaže Adem a.s. kad mu je rečeno uvedi skupinu za džennet skupinu za džehennem dobro kaže gospodar moj šta je skupina za džennet šta je skupina za džehennem kaže od svake hiljade jedan u džernet, a 999 u džernet. U tom momentu kad se to desi, djet će obijeliti. Kao da si mu litru bijele farbe posao po glavi, sve bijelo. Odmah, bijeli, od muke, kad se Pa je rekao poslanik sa osam, radovite se, kaže, jedan od vas u džennet, a kaže 999 od jeđuđa i međuđa u džennet. Jeđuđa i međuđa bilo ih je puno, oni u džehennem, a vaš jedan u džennet. Ovi vam u džehennem i vi u džennet. I tako da mi budemo najbrojniji u džennetu, inša Allah. Podjela muslimana u 73 skupine ne znači da su to sve eskafiri. Svi će u vatru, osim jedne ne znači trajno vatra. Ne mora znači trajna vatra. To može biti da, da jer ljudi koji imaju pogrešan uh, e, etekad, mogu biti da će u vatru i tako dalje. No međutim, ne, ne tekfire se oni svi. Ni, u nama nije tekfirla murđije, tek tako. Nije tekfirla haridžije, nije tekfirla motezile, tek tako džebrije, neki od njih su kaderije su tekfireni, vođe njihove koji ispoznavali, neki su izbjegavali, to i tako. Tako da znači ne mora znači, svaka od tih skupina da je da vodi čovjeka u ostanak u vatri vječer. A pored toga koliko da se podijeli, ostaće skupina koja će ako Bog da Salam čuo sam neke učenjake današnjice koji se povode na hadis o kome se govori da će sunce dolaziti Allahu podarš i pitati ga da li ponovo, da ponovo izađe, pa će malo 127 dozvoliti sve do sunnjeg dana, ovo neki uzmeju kao dokaz da sunce okreće, da sunce okreće oko zemlje. Zvolio brata da mi pojasni ovo jer mislim da, da se može racionalno objasniti. U hadisu se navodi da kaže poslanik sa znate li kuda ide ovo sunce? Gdje završava? Kažu, ne znamo Allah poslanić. Kažu, Allah i njegov poslanik znaju. Kaže, ovo sunce ide dok, kaže, ne padne Allah podarš. Izlazi i zalazi dok ne padne Allah podarš. I kaže Allah idi i nastavi. Dozvoljava sunce da nastavi. Dok jednog dana dođe i vrati se odakle si došlo. Zašlo je na zapadu, ošlo da učini seđdu i vrati se sada, izađi sa zapada. E, to je vrijeme kad više neće koristiti čovjeku ima. Nisam čuo znači da ovo da neko koristi ovo da sunce se kreće. Ovdje ima drugi problem. Da kažemo, kao što kažu neki koji sve gledaju razumom, racionalno. Kažu, u redu. Kod nas kada zađe sunce, nekome tamo šta? Izlodi. Kada će to sunce otići učiniti seždu po daršu? Naš nije tako, nije tu, ne vidimo ga, nije tu. Kada će otići? Znači, sunce mora jedno vrijeme otići da ga nema, a znamo da je uvijek sunce tu prisutno. Znači, kažemo, draga moja braći, cijene sestre, ovo je stvar gajba. Ovo se ne može mjeriti našim, da mi kažemo, Allah rekao čini sunce, kako čini seždu? Sunce nikada, ne vidimo nikada da je, da je, ovako jedan dio oboren pa da čini kao čelo, da ima sežda. Ne može se tako gledati. To su stvari gajba koje mi ne možemo vjeriti našim razumima i dok je počeo mjesto sa našim razumima ne možemo to sve. Tako da nema ništa jasno što ukazuje da sunce, da sunce kreće. Može biti da sunce, da sunce stoji, osim da kažemo, što je rečeno, i sve u svemiru plovi. Znači, ako, je, ako se je mislilo s tim da plovi, da ima određeni način kretanja i tako dalje. U svakom slučaju, mnoge stvari u kosmosu nisu još uvijek istražene, treba vremena da se to istraži, možda se neće ni istražiti nikada i tako dalje. A nama je dužno da potvrdi ono što je Allah rekao međutim, ovdje kako se može odgovoriti na tu činjenicu da, da se sunce okreće oko zemlje i tako dalje, ne bih imao sada poseban odgovor. Nije rekao da se kreću, nego ne može preteći. Jedno drugo ne mogu preteći. Tako da postoji mogućnost, znači ovaj da možda iz općenitosti da se razumije, možda sunce ima određenu svoju putanju oko sebe, oko svoje osje da se kreće ili tako dalje, što ljudi još uvijek nisu otkrili. Gdje je sunce, udaljeno sunca, samo kolika je, koliko je 150 miliona Jeli? I znači sve što u ovoj galaksiji kreće se opet oko Znači, opet bi ispalo, znači da se sve opet o to kreće, sunce sa ovom, znači, kompletnom galaksijom, evo, profesor Ismet je to objasnio. Jeste shvatili? Znači u galaksiji se sve i sljedeće. i onda ta kompletna galaksija ona se obrće oko nečega. I onda to biva znači to biva kretanje, ali za nas sunce biva znači da stoji. Može biti tako da je tako pomirilo između ajeta. U svakom slučaju, ako nauka kaže suprotno onome na što ukazuju argumenti, onda je nauka sigurno pogrešna, nisu argumenti. Nije Kur'an su ne tu prosto, to Allah